Aí André Mendes, esse é o cotidiano dos quebrados em dia de baile. Pega a fita e 12 mãos lá no pé meia preta na canela. Tio anti o VIP, é essência que atrai as cadela. Bota ciclone, os bico é roupa de ladrão. Só que se os cana trombar, vai pra suspeito padrão. Mandei navalha dos lados, em cima o quadradinho. Mete o gel cola, que é pro corte fica tinindo. Hoje tem baile e eu vou ficar aqui na norte. Pra lá e pra cá, louco e doido, triloco, roletando os bodes. Se as danadas mexer, eu até dou uma atenção. Só que se vir na garupa, é sexo, pega a visão. Que eu vou ficar tranquilão, pro clima ficar legal. Na ondinha da balinha e da água mineral. Da catuaba pra elas, que elas ficam safadona. Vai dar xereca pro bonde, se alguém salvar na maconha. Pode deixar na resposta, hoje eu que trouxe o verdinho. E se elas querem dar a buceta, tá, eu passo ser ao fininho. Bota essa bomba pra tocar que é pra fazer barulho Favela do louco, na porra do bagulho Aqui não tem perreco, se vir com nós é resumo Convida as danadinha pra vir fazer um futuro Bota essa bomba pra tocar que é pra fazer barulho Favela do louco, na porra do bagulho Aqui não tem perreco, se vir com nós é resumo Convida as danadinha pra vir fazer um furdunço Thank lá no pé, meia preta na canela want VIP, é essência que atrai as cadela. Bota ciclone, os bico é roupa de ladrão. Só que suscana a tromba, vai pra suspeito padrão. Mandei na valha dos lados, em cima o quadradinho. Mete o gel cola que é pro corte fica tinindo. Hoje tem baile, que eu vou ficar aqui na norte. Pra lá e pra cá, louco e doido, triloco, roletando os bodes. Se as danada mexer, eu até dou uma atenção. Só que se vir na garupa é sexo, pega a visão Que eu vou ficar tranquilão, o clima fica legal Na ondinha da balinha e da água mineral Da catuaba pra elas, que elas ficam safadona Vai da xereca pro bonde, se alguém salva na maconha Pode deixar na responsa, hoje eu que trouxe o verdinho E se elas querem dar a buceta, eu passo ser ao fininho Bota essa bomba pra tocar que é pra fazer barulho. Favela do louco, na porra do bagulho. Aqui não tem perreco, se vir com nós é resumo. Convida as danadinha pra vir fazer um futuro. Bota essa bomba pra tocar que é pra fazer barulho. Favela do louco, na porra do bagulho. Aqui não tem perreco, se vir com nós é resumo. Convida as danadinha pra vir fazer um furdunço. Música